Tento ročník je venovaný nositeľom tradícií a my sme vy, vybrali alebo vyzvihli tak významné meno, ako je nedávno zosnulý Vladimír Kompán. Takže okolo tejto dôležitej postavy slovenského výkladníctva sa bude točiť celé faktory Art. A opäť to nie je len o výkladnom podujatí, privítame nás v našich priestoroch hneď divadelné súbory 8., 10., 11. novembra, tam sa vítajú Dutnovičovci, s divadlom Aleksandra Duknoviča v Prešove, Bávkové divadlo z Žiliny, Milka Zinková zo svojho programu. Okrem toho máme samozrejme sympózii, u nočov veľkého formátu za všetkých, to bude hlavne Ivan Kulev, ktorý svoj kladbu venuje Ivanu Vladimirovi Kompánkovi. No a ďalším podujatiam